gleda za to, kot kolega. Mislim, vprašanje nekaj, ki ga tudi eh, hoče zvedeti, pač, kaj je najbolj pomembno pa najbolj uporabno spoznanje za vaše delo z današnjega dogodka oziroma z teh dobrih praks, ki ste jih spoznali, ki so jih eh, predstavili v današnjih celici? Uh, eh, nekako bi rekla, da je ta predstavitev oziroma ta posvet uh, zelo dobrodošel. Uh, pravzaprav iz tega stališča, da vidimo, da se dejansko nekaj začelo premikati, da se tudi pri nas v Sloveniji mhm. zavedamo problema podnebnih sprememb uh, in uh, da naslovimo nekako. Um, ah, ne bo šlo. <laughs> Dobro, lahko kar nadaljujete z mojim stavkom. Um, A gre se dobro? Sej najkar grejo. <laughs> Vmes bomo še enkrat ni problema. Vse ste dobro začeli, ne vedno ja, sem. Ja, ja, ja. Kaj pa je postavili, ker tako lepo lepo vzadje, zeleno in malo Um, posvet se mi, dobu, se mi zdi dober uh, eh, z tega vidika, uh, ker naslavlja uh, neka vprašanja trajnostnega in odpornostnega razvoja mest uh, po kraji in regiji. Eh, kar je neka nova tema v slovenskem prostoru, je pa že dalj časa prisotna v širšem evropskem oziroma eh, svetovnem eh, prostoru. Tako da z veseljem vidim, da, da se v bistvu ta tema odpira tudi pri nas in da se začenja seznanjati širšo in tudi strokovno javnost za, za pač to temo podnebnih sprememb oziroma odpornosti in trajnosti. Uh, Eh, meni sami pri delu eh, pa tudi eh, nekako prav pride taka predstavitev, tak posvet, ker prihajam iz regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, kjer pa tudi vodimo par evropskih projektov, ki se ukvarjajo prav za trajnostno oziroma za odpornostjo mest. Tako da se tudi čisto ehm, na mojem delovnem področju v bistvu ta tematika pokriva. Zato sem tudi tukaj. Uh, sem Gaja Trbižan, prihajam z regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije uh, in trenutno delam na projektu Turas, ki se ukvarja z trajnostno odpornostjo mest uh, in mestnih struktur. Najlepši hvala. Hvala, to super je bilo. Odlično ste povedali. Ja, hvala. Nec se, ne, se ni poznalo, ali pa trema, ali pa kaj takega. A to se bo dal uh, pol